keza maksutları daim rıza Böyleymiş hukmi kaza müfattal benim efendim efendim efendim Münadılar eder nida hak yolunda canlar feda Makbul görmüş seni Huda mükemmel benim efendim efendim efendim Hakikat mülkinin şehri Füyuzat bahrinin nehri İçirdiler mola zehri Şehittir benim efendim efendim efendim İçirdiler mola zehri şehittir benim efendim efendim efendim Memur efkarını düzelt mürşidin izini gözet Hak narinden etsin ezet vesilem benim efendim efendim efendim hak nalinden etsin azat Vesilen benim efendim efendim efendim Niçin yalan söyleyeyim? Yüzlerce ilaha karşıma düzüldü söyle beni de söyle beni de söyle. Lakin ne sesim uyuyabiliyor size ne de edebiyatlarım O zaman nazar buyurmayın biz ahirete gittiğimiz zaman bunu kardeşimiz gayb etmesin. Okunduğu zaman üç ihlasla bir Fatiha. Okuyun imanla olabilir, ölebilirsen belki kurtulurum. Allah sizleri de bizleri de imanla öldürsün, rızasını buldursun. Allah muhabbetimize ayırmasın. Teşrif edenler olursa buyursunlar. Rıza lillahi teala. Fatiha.